Հրապարակված քարտեզ տարածված հաղորդագրությունից հետո Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած փաստաթղթում հստակ երևում է. մարտի 24-ի համեմատ մարտի 28-ին արդեն ադրբեջանական 3 դիտարկման կետ է հայտնվել ռուսական խաղաղապահության պատասխանատվության գոտում։ Խոսքն Արցախի Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի շրջակայքի մասին է։ Մինչդեռ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորախմբի տեղեկագրում նախորդին ներկայացվել էր, որ բանակցությունների արդյունքում արդյունքում ադրբեջանական կողմն իր զորքերը դուրս է բերել նշված տարածքից։ Այս հաղորդագրությունը, սակայն, հերքել էր հենց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, իսկ հաջորդիվ արձագանքել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի մամլոք հարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այս հարցը պետք է տալ մեր զինվորականներին։ Նրանք կապի մեջ են ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ։ Հիմա կարևոր է շարունակել կատարել համաձայնագրով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ով եւ ինչպես է այս անգամ խախտել պայմանավորվածությունները Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն է ներկայացնում։ Մի բան հստակ է, նոյեմբերի 9-ի այն դիրքերով, որ կանգնել էին, այդ դիրքերը խախտվել են թե գյուղի, թե բարձունքի ուղությամբ եւ կարծում եմ բոլոր կողմերը պետք է ամեն ինչ անեն, որպիսի ադրբեջանական զինվորները վերադառնան իրենց ելման դիրքեր։ Սա շատ հստակ է։ Ռազմաքաղաքական փորձագետ Արեգ Քոչինյանը Հանրային ռադիոյի եթերում բացահայտել է Երակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի ձեռնարկած իրական քայլերը։ Ադրբեջանը ըստ էության բավականին լուրջ ձմեռային կամպանիա է իրականացրել։ Այս ձմեռային փուլում Ադրբեջանը Հայաստանի եւ Արցախի հետ նոր սահմանների երկայնքով կառուցել է մոտ 20 նոր ռազմական բազա եւ 100-ից ավելի ամրացված դիրքեր՝ բետոնապատ, ծանրակշիռ միավորներ։ Սա վկայում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է շատ լուրջ է պատրաստվում, բայց այսպիսի լայնամասշտաբ ծրագրեր չեն անում, երբ պատրաստվում են օրինակ խաղաղության։ Սա անում է, երբ պատրաստվում են կամ ռազմագործողությունների կամ շանտաժի կամ որ ցանկացած հարմար իրավիճակում ինչ որ հավելյալ բան փոկել, այսպես ասած։ Հիմա ռուսները խառնեն Արցախում ինչ որ բան փոկել, երբ որ Հայաստանում ինչ որ խարավիճակ լինի, Հայաստանից արդեն ինչ որ բան փոկել, որովհետև ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանը այլևս խաղում է այս խաղը։ Խորհրդարանի մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի ներկայացմամբ այս պահին գործադրված է դիվանագիտական ողջ ներուժը։ Աշխատում են միջազգային բոլոր գործընկերների հետ, parberabar ներկայացնում են իրավիճակը Արցախում, բայց առաջնային հարցերն ուղված են Ռուսաստանին։ Պատշաճ քննություն ենք ակնկալում խաղապահների գործողությունների, Ադրբեջանի գործողությունների նաև վերաբերյալ եւ այս պահին զերծ կմնամ, հա, մեկնաբանություն տալուց եւ կարծիք հայտնելուց, քանի որ այդ պատշաճքնությունն ըստ էության դեռևս իր ավարտին չի հասել։ Չեմ ուզի ավելի խտացնել գույները, քան հիմա կա, ամեն դեպքում գործողությունները տեղի են ունեցել խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում եւ բնականաբար առաջին հերթին հենց այդտեղ կանգնած զորախմբերի գործողությունների մասին է մեր դիտարկումները։ Տարիներ շարունակ տեսել ենք, թե ինչ սադրանքների կարող է դիմել Ադրբեջանը եւ այսօր էլ աշխարհակաղակական այս փխրուն իրավիճակում ըստ էության որոշակի փորձ է արվում օգտվել իրավիճակից, մենք էլ պետք է զգոն լինենք միասնական լինենք, աշխատենք մեր բոլոր գործընկերների հետ, թույլ չտանք, որ խոսակցությունը փակվի, որովհետև երբ որ չկա խոսակցություն, սկսվում են կրակոցներ, մեր նպատակն է, որ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ Արցախի շուրջ որևէ կրակոց չլինի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունից Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայկական կողմի հիմնական սխալներից մեկը համարում է ի պատասխան խաղաղապահների առաջարկի Փարուխ գյուղից զորքերի հետ քաշումը։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ասում է, հայկական զորքերը Փարուխից չպետք է հետ քաշվեին, քանի դեռ ադրբեջանցիները հետ չէին քաշվել։ Սեյրան Օհանյանի ներկայացմամբ ադրբեջանական քայլերի նպատակն այս փուլում միայն Արցախի հայաթափումը չէ նա փորձելու է այդ ժամանակահատվածում նաև ստորացնել կամ նսեմացնել խաղապահ ուժերի դերակատարությունը Ռուսաստանի Դաշնության եւ այդ հարցում լուրջ խնդիր ունի կատարելու Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը եւ նրանց զինված ուժերի ղեկավարությունը Երկրորդը յուրաքանչյուր երկիր ինքնուրույն պետք է կարողանա իր անվտանգությունն ապահովել Փարուխի իրադարձություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը առաջին անգամ արձանագրել է հասցեական մոտեցում միջազգային կառույցների կողմից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հողերկրները հստակ գնահատական են տվել Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրմանը փաստելով՝ դա ադրբեջանական զորքերի շարժի հետևանքն է, ասվում է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահներից ամերիկացի դիվանագետ Ջեյմս Ուորլիքի կարծիքով ուկրաինական դեպքերի պատճառով Վաշինգտոնը չպետք է անտեսի զարգացումները Լեռնային Ղարաբաղում կամ մեկ այլ հակամարտության շուրջ։ Մեծ երկիր ենք եւ կարող ենք դիտարկել բազմաթիվ հակամարտություններ ողջ աշխարհում, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասել է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը։ Մենք նաև պետք է կոչ անենք ռուսական կողմին պատասխանատվություն դրսևորել Լեռնային Ղարաբաղում թե խաղաղության պահպանման, թե հակամարտության կարգավորման իրենց պատասխանատվության հարցում։ Եթե Մինսկի խումբը չի կարող կատարել իր աշխատանքը, ապա միջազգային հանրությունը հավանաբար ԵԱԿ-ն պետք է առաջ շարժվի եւ պատասխանատվություն ստանձնի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ արկա բազմաթիվ խնդիրներում։ What you see in Nagorno-Karabakh today Այն, ինչին ականատես ենք այսօր Լեռնային Ղարաբաղում, միջանկյալ զարգացում է, որը չի կարող տևական լինել։ Կարծում եմ, որ ներկայիս ռազմական գործողությունները դրա վառ ցուցանիշն են, անհրաժեշտ է համաձայնություն, որն ընդունելի կլինի կողմերի համար։ Այն կարող է երկարաժամկետ խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովել տարածաշրջանում, եւ դա տեղի չի ունենա միայն Ռուսաստանի միջոցով։ Հաշվի առնելով Ուկրաինայի հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրների տարաձայնությունները, միջազգային վերլուծաբաններն այսօր հավանական են համարում, որ խմբի երկրները որպես միջ առաջնորդ առանձին-առանձին ակտիվանան կամ էլ խոսում են ընդունելի նոր ձևաչափի մասին, ասենք Եվրամիության դերակատարության մեծացում միջնորդական գործընթացում։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր